Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu, salam, al rasulullahi wa barak. Prije nego što uđemo u poslednju fazu knjige, ili poslednji dio knjige, a to je lijek za zamor, spomenut ću još jedan, još jednu pojavu vrlo važnu kada je pitanje zamoru i vladati i traženje znanja, a to je zamor prilikom izlječenja zamora. Naime, opasnost zamora prilikom traženja znanja i vladati što pojavi se zamor i u samom liječenju. Kad hoćeš da se riješiš toga, kad hoćeš da se kotarišeš i da ono poletiš u ibadetu i znanju, to su muke kad trebaš da se, što bi rekao, natiraš na neke stvari i onda ako neće odma, neće drugi put, neće treći put, čovjek se brzo zamori i onda sve propadne u vodu. I praktično čovjek ide korak naprijed, korak nazad, stalno, ne kreće se naprijed. Zato je vrlo važno ovdje ustrajati kada je u pitanju izličenje zanike. Šta je potrebno da bismo se izličili zanike? Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam ma anzela Allahu min da'in illa wa anzela lahu deva. Svakoj bolesti Allah je spustio lijek. Nauči ga koga nauči, a ne zna ko ne zna za njega. Znači lijek za sve je Allah Đelšanu dao. Postoji. Svejedno bio to šerijetski lijek u Kur'anu ili hadisima, ili to bio materijalni neki lijek trava neka, biljka neka, hemikalija neka i tako dalje, da liječi bolest. Nas interesuje ovdje bolest tog zamora. Kako da ga izliječimo? Znači, postoji lijek. Samo šta treba da uradimo? Pod jedan, spozna je da je čovjek zamorio se u ibadeću traženju. Sve čovjek misli, ja sam dobar, ja sam dobar, nemam problema, a u njemu ima tišti ta bolest, to je problem. Prvo što treba jeste spoznaje da čovjek shvati imam problem, koji je taj taj. Zamorio sam se, ne, ne, ne učinim ibadet kao što sam nekad, ne čitam kao što sam nekad, ne idem na predavanje kao što sam nekad, ne učim od Kur'ana kao što sam nekad, znači zamor mi zadecio. I ako to spoznam, onda ostalo su i lakše. Po dva, vođenje računa o imanu i obnavljanje imana. Znači da čovjek vodi računa o svom imanu, kao recimo što vodimo bar koliko o autu. Bilo bi dobro, ko ima auto. I obnavljanje, dvije stvari prvo da vodimo računa o našem imanu, mislimo na njega kako da ga ne okrnimo i kako da ga ojačamo i drugo da obnavljamo iman. To je vrlo, vrlo, vrlo važno. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao iman se troši poput odjeće, zato obnavljajte svoj iman. Znači troši se jednostavno i ako nema nečega što ga obnavlja, onda u tom slučaju nije dobro. U jednom rivajetu kod Hakima i Tabarani ovom hadisu ima se troši poktoriće, kaže na kraju hadisa poslanih sa srlom, zato molite Allaha da obnavlja vaš iman. Znači ovaj drugi rivajet ukazuje nam na jednu stvar, kako da obnavlja naš iman, to je dovom. Da molimo Allaha Đelešanom da čuva naš iman. U drugom hadisu, koji je zabilježio Bunoajim, Šehorban je cijenio ga vjerodostanim, interesantan hadis, slušajte me sad kaže, na svakom srcu nalaze se zatamnjenja poput mjesečevih pjega Šta su mjesečeve pjege To su tamni dijelovi na mjesecu koji zbog nekog razloga, da zbog nekog drugog nebesnog tijela, ima crnjena na njima, ne može da svijetli potpuno. E tako svako srce ima te neke, neke zastore, neke oblike, pa ono ne može da svijetli potpuno. Pa kada ga prekrije taj oblak, zatamni se kada se ukloni taj oblak, prosvijeti. Tako je ljudsko srce. Imaju ti zastori, prvi zastori je svakako šir, kufur, licemjerstvo i ostalo. Zatim, mi toga, alhamdulillah, znači, riješili smo, ušli smo u islam i tako dalje, taj zastor smo otklonili. Međutim, zastor griješenja, zastor neznanja, još uvijek je tu negdje lebdi iznad, kod nekog debli, kod nekog tanji. Zato nekom više svijete srce, nekom manje. I zato da bi nam prosvijetilo srce pravo, moramo jačati iman, obnavljati iman, a to je sa dva, sa dvije stvari. Znanjem o gospodaru, o vjeri i poslaniku i radom dobrih djeva. To su dva načina ojačavanja znanja. Odrešavanja srca i imana u srcu. Znanjem i primjenom znanja. Pod broj tri. Svijest da nas Allah vidi i često spominjanje Allaha. Što se tiče toga čovjek što mu je iman jači, svjesniji je da ga Allah vidi da ga Allah čuje. Pa tako? To znači ne treba trebamo ni govoriti o tome. A čim je svjesni toga, više se čuva i tako. Što se tiče zikra, spominjanje Allah Đoš. Hadisa, ajeta, ovo se zim je bezbroj. Puno. Znači i to, i o tome također je izlično govoriti. Međutim, ono što je važno ovdje napomenuti, da kad se kaže spominjanje Allah, na prvo mjesto tu se misli na učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana je najbolji zikr. Znači, mi kad se spominje pojam Allahov zikrom, spominjanje Allaha, na prvom mjestu ide Kur'an, zatim i ostali zikrovi. Subhanallah, alhamdulillah, reci hiljadu puta alhamdulillah, dobro, može. Reci subhanallah deset hiljada puta, može. Imaju, zato zikra imamo dvije vrste. Opći, odnosno neograničeni, koji nije ograničen vremenom, prostorom, mjestom i tako dalje. Znači, uči ga kad hoćeš, hodeći putom, ležeći na krevetu, čitajući knjigu, vozeći auto, učiš šta god ti duša želi, šta, kako se najbolje osjećaš, šta da uči? Uči la havle vela kutila. Ako ti teško priduši, neki te brige muči. Uči la ilaha illallah, ako ti onako uči, šta god hoćeš. Znači, to je neograničenje. I on nema broja, nema mjesta, nema prostora, nema vremena. Drugi je ograničeni zikr prostorom, vremenom ili mjestom. A to su zikrovi koji su prenoseni u sunnetu, kad uči jezan, šta ide posle zana u toku jezana posle namaza, posle abdesta, prije abdesta. Znači, zikrovi koji su ograničeni nečim, njih je poželjno znati i što više čovjek toga zna, to je bolje. A u svakom slučaju ovaj drugi je neograničen i može čovjek da ga uči koliko hoće. Četiri. Iskrenost i bogobojaznost. Pod e, pet. Pet. Prečišćavanje srca. To je vrlo važno. Šta to znači? Ljudsko srce je poput posude. I u njemu ima svakakvih osjećanja i svega u njemu. Da bi čovjek, kažu naši učenjaci, ne može se puniti već puna posuda. Ako želiš svoje srce ispuniti iskrenošću, ljubavlju prema Allaha, ljubavlju prema poslanika za sebe, ljubavlju prema Kur'anu, prema zikru, prema namazu, prema postu, moraš izdike izbaciti da može stati nešto u njegu. A šta tu ima u njemu? Ljubav prema bludu, recimo, prema muzici, prema grijehu, prema ovom, prema onom, e, ružne misli, ružno mišljenje o Allahu Đelešanu Subhanahu wa ta'ala, o vjernicima, o sve te neke ružne osobine da čovjek se trudi da i istisne iz svoga srca i da mislim nije dovede neke bitne osobine. Recimo, najčešći primjer koji se spominje je ljubav prema Koranu i ljubav prema muzici. Kažu naši učenjaci, ne može se u jednom srcu spojiti ljubav prema Koranu i ljubav prema muzici. Jedno drugo potiskuje. Ako čovjek voli muziku, Koran obično nije zastupljen u njegovom životu. I obrnuto, ako zavoli Koran, to je jedan samo primjer. Ne može se spojiti recimo da čovjek mrzi muslimane i da ih voli isto vremena. Znači mora da je, ako mrzi muslimane, a muslimani recimo, mora da je ljubav prema nevjernicima istinu na njegovo srce, zbog materijalne koristi zbog nekog drugog razloga, nije važno. Ali da ima to zajedno, to ne spojim. Šest. Traženje znanja i redovno dolaženje na dercove, halke i, kur, i predavanje. Pa čak i kad ti je mrzio nije uslov da ti uživaš u predavanju ili dercu imaš. Dođi, samo tvoje prisutstvo tu u tom beričetu je hajde beričet. Zato neki učenjaci imaju jednu metodu prečišćavanja ljudskog srca i duše. A to je da u početku kad čovjek ili kad osjeća probleme, kad, kad srce zamagli, kako to kažu, dolazi samo na predavanje na dercu. I na halke Kur'ana, recimo srce. Samo budi tu. Sjedi s tim ljudima. Mjesec, dva mjeseca, tri mjeseca samo sjedinje na tim mjestima je čišćenje. Ima svoju težinu. Pa da ne govorimo o fajde i to. Kad ne bimo jedne fajde, to što sjediš tu, a nisi u kafani, nisi u birti, nisi pored televizora, nisi ovde, nisi ovde, bolje ti. Da ne govorimo to duševno čišćenje srce i ostalo, to nema svoje vrijednosti. Ne može se kupiti na ovome svijetu. Sedmo. Važna, važnost ispravne metodologije izučavanja islama. Nekad se čovjek od islama umori zato što čita knjige orientalista o islamu, o traženju znanja, tako li? Nekad se čovjek umori u ibadetu zato što čita knjige ili sluša recimo savjete sufija koji preporučuju neke stvari koje čovjeku ne zamislio da kaže hiljadu puta prouči kulu vallahu ehad recimo. To je tre hiljade puta ovu suru ne znam nije ono suru ili zikrava neki sedam hiljada, neki deset hiljada. Pa čovjek tu cifru čuje, znači samo, znači problem neispravim ti metoda izučavanja islama i usmjerenja u ibadetu je veliki problem za ljudi. Umori se nekad zbog toga. Poslanih sallallahu sallam i cijela vjera izgrađena je da, da čovjeka ne opterećuje nevoč. Mađara rekom ti dini mi haraču. Nije vam u vjeri nikakvu nelagodu učinio kada je Sad što je nama nekad neki ibadet teško, pa mrsko, pa probleme mi u duši, to je problem za naše duše, ne do ibadeta ali i badeti cjelokupno su izgrađeni svi na temelju e, lahkoće i a, upadanja teškoće. A teškoću koju nekad nađemo pri izrešenju nekih ibadeta kao što je naman, zikr, post, tako dalje, to je do naših duša i naših slabosti. Je li Dobro. Idemo dalje. Umjerenost. Podosno. Ako ne želimo da se umorimo u traženju znanja, i u ibadetu moramo biti umjereni. Znači to smo tokom cijelo cijelog predavanja druženja ovdje s ovim provlačili tu tezu. Umjereno. Uzmi što moraš, uzmi kazne da su onate recimo u ibadetu i idi lagano. Kad osjetiš potrebu, kad stasaš, kad više ti ovaj, farzovi sunnati koji je poslana sve napraktila postanu dio tebe, dio tvoga mesa i krvi, ne bi mogao više bez onda onda vidiš dalje, uzmi slobodno. Ima veze. I kako napreduješ, tako lagano uzimaš. Što je jedan prirodan proces. Međutim, zagrebiti sve odjednom, a ti slab, postine izrasle, nisu prirodan. One kape, kako su došli djeca prije u kape? Gde tri kape? Sunce slabo, kišovito, maglovito u srcu. I onda ti zagrebiš i slomiš se, ne možeš to nikako. Ne valja to, zato umjerenost, umjereno polako i stičiš. Zato mi ponekad u šali kažemo, ali zbilja tako, ako budeš išao polako, stigućeš. Ako budeš žurio, neće stigući. Deveto. Racionalno raspoređivanje vremena i obračun samog sebe. Pod obračunom samog sebe, kaže ših, podrazumijeva se da sam sebe čovjek kritizira. Sam sebe da bude najsuroviji knjigovođa, a isto tako da prihvati i kritike drugih. Ako mene po drugim upute kritiku, ne treba da se ljuti. Možemo čak biti krivo, nema veze. Ali da on dobro racionalno oni razmisli da li to tako ili nije, pa da to iskoristi. A što se tiče rasporeda vremena, to je boljka, gora zuba bolje. Koga boli zub? Ako što vas ikad bolio zub, raspored vremena je danas gora boljka nego taj bol zuba. Kako rasporediti vrijeme? Ne, ne, živali smo po devet. Računalno raspoređivanje vremena i samo obračun, je li tako ili nije? Znači to vrijeme kako rasporediti? za muslimane je najbolje da raspoređuju vrijeme po namazskim vremenima. Tako su sahabi radili radi Allaha. I dan danas u islamskom svijetu gdje se drži do islama, radno vrijeme počinje sa sada. kad sunce izađe odmah. Ne u 8, u 9. Nego ljudi završe sada, klanja se, sunce malo je ono skočilo, ljudi su na ulicama, trgovine otvorene, pijace otvorene i radi da podne. Pa računajte koliko je to sati, 7-8 sati, radno vrijeme kompletno. Podne ili malo prije podne ili posto podne je odmor. Odmaraju ljudi, pripremaju se za ostatak dana. Nakon nek Indije, ako imaš još posla, radi još posla, nije problem, ako imaš još i radiš tako da. Ili iskoristi to vrijeme učiti, ili sa porodicom, ako imaš porodicu i tako dalje, ili šta god hoćeš. Posle toga akšan jacije, posle jacije ide spavanje. Tako je islamsko raspoređivanje vremena. Posle jacije ide raspoređivanje, odnosno spavanje, a onda pred kraj noći ustajanje koje česti da ostane kraj noći namaz, ili pred zoru, to je onaj zadnji hajst, čovjek ustane u zoru koja ne sada. Koje su fajde toga? Pazite, mi govorimo sad kako bi trebalo. Mi ćemo doći do naše slavnosti. Kako, koji će fajde toga? Prvo poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Allah je beričet u poslovima dao mom umetu u jutarnjim satima. Znači nakon sabah. Nakon izlaska su. Prvo beričet. Drugo, po prirodi stvari, znači tijelo i ljudska priroda, to joj je nekakav prirodan pogon. Da ustaje sa buđenjem sunca i onda negdje oko podne, to je sad naučno dokazano, ovaj, polako padaju ti, ja, ja zaboravim se kako se to zove, te ne, nešto što pokreće, daje energiju tijelu i tako da padaju lagano i tamom taj odmah koji je propisan u podne, vraća tijelu snagu kao da iznova počinje kada ospava. Kada sam prešla vlaza, ne da spavanje se podne, da smanjuje mogućnost da se čemu Znači, na Između ostalo, to se zna, ima puno, ja čak imam jedno predavanje gdje čovjek govori svaki sad koji je poslani sada radio, kako se sad radio, kako je on učio, koliko je koristan za tijelo. Prvi san, prva tri sata sna, ili četiri sata sna, posle jacije, prva noći, korisniji su nego 12 sati s kraja noći. Dalje, tijelo isto tako, budi se, kad vam negdje pred zoru ili malo prije zore, budi se želdac, makar ti spavo ili ne, unutarnji taj I zato nekada čovjek kad ne spava, znači mi nažalost ne spavamo s prva noć i tako dalje, neka sve noć, osjećamo uvijek neprestano zamor, umor, glavobolje, nismo ni za šta, obično smo ko slomili uvijek i tako dalje, zato što nismo pravilno servisirali tijelo, a nismo stigli mi ove se urati, jer obično nismo raspoloženi da radimo druge stvari kad nismo naspavali. I sve problem. Znači to je negdje islamsko raspoređivanje generalno vremena. Šta mi imamo danas? imamo studente koji još uvijek mogu da utiču na svoje vrijeme. To tako li? Vi ako su studenti, nemate nekog stavnog posla u nekoj firmi, možete da rasporedite svoje vrijeme, samo je pitanje koliko imate snage da sebi napravite jednu takvu sredinu. To tako li Ljudi koji rade, oni obično to ne mogu raditi, ali mogu raditi sljedeći. Da prakticiraju da ustaju posle sabah, u zoru, ili malo prije zore, na noći, na nas, tako da. Zatim ostanu budni do izlaska sunca. U zikru, u učenju, u čitanju, u traženju znanja ili bilo čemu. A ono vrijeme koje je do posla i, i, i između, da iskoriste u nešto da rade, a ako ne mogu posle podne spavati, mogu posle ikindije. Znači, neko ono vrijeme od kindije do, do akšana iskoriste za spavanje. Znači, za odmor ukoliko im je potrebno. Znači, to se može napraviti, a nema zabrane da se spava posle kjeme. Posle akšama je pokuđeno ako čovjek stranuje da neće ustati na jači. Ali čak ako čovjek toliko umora da, da jednostavno previše može spavati posle akšama, ali da ima nekoga ili budilicu koja će ga probuti na jači. Jer je, pazi, znači za, zašto je pokuđeno spavati iz akšama da čovjek ne bi prespavao jači. I ako prestane ta zabrana, prestane razlog te pokuđenosti ono onda nije dobar hadis. Kao je nije, ja. Pa ne se čuti ako ustane To je izmišljen hadis. Nije to hadis uopće. To se prenosi kao hadis u nekima, međutim to je izmišljeno. Izmišljeno prenosi. Tek je svjedan pa isto da je pokuđeno stvar stvar, da je nije. Nije pokuđeno, ne. Taj hadis je izmišljeno uopće. Nema nikakve poslije kinde, radit ćeš tamo ćeš. Što se tiče obroka, nema nešto precizirano, to se prepušta ljudskim običajima da jedu jednu i kad hoće. Međutim, u Ashaba se zna da su imali dva obroka. Jedan je bio ujutro, a drugi je bio posle akšana. I to je bilo isto tako među ljudima kod nas u Bosni. Zna se da recimo moj pradjed, ne djed, nego pradjed koji je umro 84. godine, čovjek koji je držao Zato i kod njega se zna da niko nije mogo sjeti za sopru dok planja akšan, prvo uzme, dođe se s njive, dođe se sa svih mjesta, obično akšan, ljudi se sako preukući. I prvo svi planjaju akšan, zatim sjedno za sopru večeraju, do jacije malo još to dođe i tako dalje, onda spavaju. Deseto, držanje za zajednicu muslimana. Znači to je, o tome stalno govorimo, nikakvo nikakve neke, grupe, sekte, grupacije, ovako, onako, to ne pijemo deniju znači držite sa muslimanima i budi uz muslimane i tako dalje, a nećeš mi danas u naše vrijeme, šta da mi radimo ovdje u Bosni? Znači mi u Bosni sada imamo jednu instituciju, to je Islamska zajednica, ali tako li? Znači ona kakva je, tako je, prihvatamo je kao krovnu, ne slažemo se sa svim i tako dalje, no nema veze, ona radi sve posao, nema, nema, nemamo mi praktično nikakve veze s tim. I ovo muslimane, zajednicu nekog muslimana, mi ćemo pridržavati se vjerskih propisa, iako se oni ne pridržavaju vjerskih propisa, nećemo raditi od griha što oni radi i tako dalje, ali nećemo sebe ne smatrati nekom posebnom, zasebnom grupom ili grupačijom koja je samo jedina i ona koja je, recimo, šta ja znam, tako dalje, tako dalje. Nego budeš musliman praktičar, praktikuješ od vjere što znaš, ostali muslimani, ako ne praktikuju, nećeš biti odgovoran za njih, tvoje da dostaviš koliko možeš, šta možeš, tako dalje i završi. Bez ikakvih nekih e, komplikacije. 11. Vođenje računa onima koji su se zamorili. A ovo je vrlo važno. Znači, ako primijetimo nekog koji je bio s nama ili koga znamo, da se pomalo zamara, da ne dolazi više na predavanje, onda ne treba od njega bježati odmicat se, zaboravlja ga, nego naproti treba mu prići s vama, rekom šta ima kod tebe, kako si, nisam te vidio na predavanju, da se nisam razbolio, je li imaš neki problem, možda čovjek ima neki problem porodični ili dug, neki ili nešto, pa možemo ti pomoći, pa čak ti da ne možeš pomoći, nemaš jedan ništa, možda si ti sam dužan, ali čovjek kad osjeti da neko zna za njega, da neko odračuna o njemu, da je dio nečega, to mu daje dodatnu snagu da se oporavlja da nam bude ono dosadno prije, pa- Nećeš biti dosadan ti, ništa, ti nikad nisi dosadan ovim sa tim. Znači ti jednostavno ponašaš se fino, ne, nećeš ga satjerat, hajmo. Ne, ne, ne, ali da bude u ovoj pozni. Jedino ako čovjek skroz ode, udalje se, vidiš zglajzu, nemaš od njega više ništa, onda vidiš ti dalje, čuvaš hmm. sebe, šta ćeš, nije u tvojim rukama, niči ja uput. Hmm. 12. Svestrani odgovor. Znači da čovjek pokuša da, da sebe odgoji na svim poljima, i u ibaditu, ali i u mediji, međuljudskim odnosima. Jer vedete, vrlo je ružno vidjeti čovjeka koji u ibaditu, recimo, nešto predstavlja, radi, tako da. A s druge strane, prema ljudima je grub, osor, nepristupačan, što bi rekao, niko ne želi sa njima postaviti. To je vrlo ružno. S druge strane, manjkalo je da čovjek bude sa svima lijep, dobar, pristupačan, svi ga vole i tako dalje, ali s druge strane nekada ne može ne posti hoće i popit, hoće šara, hoće svašta znači otkoj mora biti koliko toliko da čovjek na sve strane što bi rekao pogura pa sada ako negdje zaprije, negdje manje, negdje više nima veze, važno je da ne bude taj kontrast veliki 13 pa pazite ovo sve što mi nabravimo, ako ostane što bi rekao, na papiru nema od toga ništa, mrtvo slovo na papiru. Ovo su sve stvari koje traži praktično primjene razmišljanja razmišljanje o njima raznolikosti barenja i dobrih dijela. Znači čovjek se nekad zamori sam ako radi stalno jedno te isto i stalno pređe to u neku rutinu. Međutim, ako ponekad radi još nešto drugo, recimo, umjesto samo čitanja, recimo, nekad ode i na sjelo, pa umjesto, recimo, šta ja znam, e, da, da samo namazom se bavio ribadi, da ona fila ponekad uzme i posti jedan dan, recimo, ili pa neka da sadaku i tako dalje, neka pomogne bratu, neka pomogne prijatelju, komši, ne znam, nije nešto. Sva ta različitost tih ovaj, i ibadita i dobrih dijela čovjeku budi uvijek neku novu energiju u njemu i tako. 14. Lijep uzor. Lijep uzor je danas toliko rijedak da ga ja neću ne komentaciju. Ali eto, lijepo je nad sebi lijep uzor. Uh, jer kad čovjek gleda ili vidi kako drugi radi, kako drugi uči i tako dobro, onda i on dobija neku tu volju. 15. Visok moral, važni ciljevi i čestitost. Znači da čovjek kad prilazi poslu, prilazi i badetu, prilazi učenju, prilazi sa jednim visokim moralom, čestito i da ima neki određeni određeni cilj koji je, koji je dobro. 16. Često sjećanje na smrt i ružan završetak. A recimo na uđu bila da čovjek skonča ovaj život, a prestao klanjati. Ovo je sve stvari što su ovdje nevedene. Ja ne znam koji bi izuzeo da nije važno svata šir. A, drugo, pojedinačno, personalno, neko može biti jedna važnija od druge. Na njega više dijeluje, možda mu to više fali. Ali generalno sve su važne. 17. Sad, To je toliko ovaj, jasno da ne, ne treba ga komentarisati. Jer bez sabora nema ni znanja, nema ni varicu. Osamnest, dola i traženje pomoći od Allaha Đelešana. Čak mu fesiri kažu, a eto i ja te nam budu i ja jake nestajim. Samo tebe obložavamo i samo tebe pomoć tražimo. Traženje pomoći je ibadet, jel tako li nije? A ovdje smo rekli samo Allah obožavamo. Što između svih ibadeta mi samo ovo i od tebe pomoć tražimo, izuzimamo i posebno kažemo od svih ibadeta. Zato kažemo u Fesiri što ne bismo mogli obožavati Allah ako nam on ne pomoći. Od svih ibadeta, interesantno pitanje je recimo u Kur'anu kad se najviše odgovora u tefsiru dobijete kad se zapitate zašto, baš to. Od toliko ibadeta, možda i važniji ovaj, i, i, i na većem su stepenu od, od, od, od što nije samo na tebe se otvaljeno. Samo tebe obožavamo i na tebe se otvaljeno. Samo tebe obožavamo i samo tebe volimo. Samo tebe obožavamo i samo tebi sežbu činimo. Nije to ništa, nego samo tebe obožavamo i od tebe pomoć tražimo. Zato što da bismo odložavali Allah što nam treba na njega. I zato je preporučio svom silom jednom od ashaba da iza svakog namaza, znači sve da bilo na fila ili fars, kaže Allahumma a'inni ala zikrik wa šukrik wa husni ibadik. Allahumma pomozi mi da te lijepo spominjem, da te lijepo ibadik činim. Ala zikrik wa šukrik wa husni ibadik. I na kraju završetak, stigo smo i do kraja ove ovaj knjige mislim da je bila korisna za lahom pomoć puno je bila praktičnih savjeta puno je analizirala naša neka stanja od nekih, neka od tih stanja smo, nekih od tih stanja smo svjesni nekih nismo molimo Lađa Rešanov da nas sačuva da nam da snage da savladamo svoje slabosti neka nagradi šeha svakim dobrom što je potrudio se pisao o toj temi probudio i u nama tu E, svijest i tu želju da i mi saznamo, spoznamo svoje neke slabosti, da ih pre, prevaziđemo. Jer na kraju je pitanje džennet i džennet. Isto tebe su dva puta. Ima treći. Ti možeš da primiš putem dženneta ili putem dženneta. Na ovom svijetu put dženneta je malo potježan. Zašto je potježan? Zato što se moraš boriti sa sobom. Moraš se boriti sa šeitanom. Moraš se boriti sa nevjednicima i monacicima oko sebe. Znači sve su to stvari koje čovjeka onda i kader sabro i na kader, zadesi čovjeka i na imaština nekad, pa zadesi nekada i bolest, nekada zadesi i problemi sa po, i sve to, ali to je put dženeta. Zatim imamo s druge strane put koji je slađi, koji je lakši, koji je bolji put muzike i pjesme, put vina i alkohola, put lijepih žena, put lahkog imetka zaraženog krađom ili kamatom ili ne znam nija čime, ali taj put je krat, vrlo krat. Zato ako izabereš ovaj put koji je teži, onda zamoli Allah Đelešanu da te pomogne, stisni zube ili nikad. Zato su uh, jedan prije Islama još spominje se kao primjer sabra. Pitali ga šta je sabr. Kaže daj mi svoju ruku da je zagrizem, a evo tebi moja zagrizije. I stisni koliko možeš. I zagrizu u jedan drugom prstu. I ovaj drugi vrisni i kaže ja ne mogu više. Kaže tu ti je sabr. Da ti nisi sada, ja već bio pošao da, da vrisnim, ne mogu. Znači, samo je trenutak, Allah. Strtiš se na nekoj svojoj strasti, na nekom problemu, možda i za sljedećeg trenutka ide džernet, možda umireš, opet znaš. Ali naš problem što mi urtimo sebi u glavu da mi ćemo živjeti Bog za koliko. U orlova vijeka. A ne znaš Allah koji je trenutak sljedeći. Znači, imaš dva puta. Jedan koji vodi hajru, jedan koji vodi zlu. Zato nemoj razmišljati kojim ćeš kreniti. Kreni, stisni zube, lagano, polako, ne znaš koji će trenutak biti tvoj.